twarashikirije ahubwo mutubwira nimba harayo tutashoboye kumenya muhamuherereye mwebwe nyene mukibera abamenyesha makuru mukatubwira inkuru muba mwatohoje mufitiye ibyemezo nkuko musanzwe mubikurikira canke musanzwe mubimenyereye nuko rero kaze muri kino kiganiro ahiwanyu havugwa maki gihagarariwe muhinga bw'ivyuma na Aimé kiganiro naho iwanyu havugwa amajwi kuri radiyo isanganiro ni ikiganiro kibaha akaryo kugira ngo twakure mutumenyeshe inkuru tutamenye cyangwa tutashoboye gutumbereza neza nk'uko yari e, yategerezwa kuvugwa kuko murazi ko ntawe kadacamwo ariko mukaca mugorora namwe mukavuga muti byagenze ukuntu ku munwanyi ku murongo tubise ego mwiriwe cyane yego na neza mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu n'utugoroba turakurikirana yego duga ku ijambo wabyikorera mu bandamu turabire nyamba bituse yego abanza turabire bavyumve neza kuri mirongo icenda n'ibice bitandatu ntimutwumva e, mirongo n'ibice bitatu nituruka turabumva ni ukuvuga aho niyo mu ruyigi niyo muriko muradufatira ko canke baricuye abajejwe umutekano amatohozo yahise atangura yego ntibarababwira ikiravamo kandi baratubwira ikiravamo baratabandanya amatohoza yego tihoko gw'ikinone muri kino gihe ikintu bokora jembo rumengo boza baraduha amatara akazarararamwo hmm, kuko ibyo byose bibakubera ata matara ahari amatara aza akagenda ryari ego ubusuma buca buba bwinshi cyane yata amatara hari n’ukuri nka e mhm. e e twebwe no kuri gurupe badutwaye ntibizopfa tunasubire no kuyibona cyane nta mhm. cyizere mfite yego ikigira kabiri apolinaire ikigira kabiri ejo bundi na telefone hariya ikabarore iwacu ni ku gatumba ahantu bita igene hano yuko isanganiro ntituyumva yego hariya twebwe twumviriza iradiyo bita umuco efeme y'ingozi urakoze cyane ngaho mucankuzo mugira icyo rugero bapapa tumwiriwe bawatenya mose ati nimuhamagare yego ni hadisanganiro ikiganiro naho iwanyu havugwa maki alo alo umunywanyi ku murongo alo ego mu buhinga bw'ivyimanyeretse ko aciye ava ku murongo igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo ine n'itatu higaniro naho iwanyu havugwa maki alo yajya umuntu mu isaha imwe aragenda n'ubu ntasaha ugaruka hari ryari harimo amasaha umunani yego ni ukuvuga yaciye acika saa cyenda eh. mu ijoro naho murasubira kuyaronka n'ubu nawe tubona none bitanguye ubucanke bimaze igihe bimaze nk'amezi nk'angahe nk'atanu eka isaha umunani kuva saa munani yego mm, gushikana ari n'ano mango ntimushobora kuyumva oya nitwe ko turayumva yego ngira ngo nawe ugize ngira ngo hafi nka kane ngira ngo baca bazobitunganya muhinga bw'ivyuma ngira ngo bariko baravyumva kugira musubire mukurikirana isanganiro hari ikindi gajambye oya nta kindi murakoze cyane ngira ngo muhinga bw'ivyuma baca bumva ko hari ibice itota ariko turasamirana na gatoyi allo oya alo narimvuze nti kugira ngo nk'abahagwarije baronka amazi bakoreshe bica bigenda gute bayakura nk'ahantu handi hagute umva Ego ngira ngo nawe wari humvise agatelefone ngira katifashe neza focus urasubira wakure mu wundi mwanya. alo yego mwiriwe cyane tuvugana nani kingi muri kongo eh, nagira mbaze yego ujya kumbure ngira ngo ngira ngo havubanza murajya amasaha nyine kingi ngira ngo barashobora kukwakira yego twihanganire gato ikiganiro citwa hiwanyu havugwa maki kumbure umunwanyi uzoshobora kucurindira muri ico kiganiro isango ni ku munsi wejo bazoca bakwishura igihe isaha 8 allo allo allo allo ikiganiro naho iwanyu havugwa maki igihe isaha imwe n'iminota mirongo itanu n'itatu ni z'ijoro semite wuzari mwinga bugivyo bw'ivyuma Placide niyo mungere ndi kumwe namwe muri ico kiganiro. Allo? Eh, tuvugana nande? abusanga usanga malaria nibaza ko boca bajya kwa muganga alo alo igihe isaha imwe n'iminota mirongo itanu n'itanu alo mu mwanya tuyava ku murongo kumbure dutelefone ngira ngo turiko turabagora kuko n'amatelefone turiko turaronka twumva avuga nabi ikiganiro naho iwanyu havugwa amaka mudushikiriza tutashoboye kumenya alo tuvugana n'andi asheri ego ni asheri agarutse asheri agarutse ego mu kirundo ibugabira cyambere mwari ko muratubwira muti abo gutunganya ikibazo hagati y'Uburundi n'u Rwanda kugira ngo musubire kujabuka mu kugenderanira icya kabiri ni gashe okay genda genda genda uti ntihagarara neza gatoya ikumbure ah? hagarara neza mutubwire neza oke ibyo mhm. ari byo byose yashera ngira ngo wosubire ukakora ku yindi nimero kumbure ntidushobora kukumva na gatoyi canke kuri mirongo irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo icyenda na kabiri alo ego tuvugana n'andi misago misago ndekirenda murangoti misago ngaho ingoti ego ego muri komine kiremba mudu haraye mudusombye ikiremba ngaho ca ngozi uti hareka shashe tutamenye yego namwe murakoze cyane Ego, igihe isaha zibiri n'iminota ibiri ikiganiro naho iwanyu havugwa make mutwakure kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu uciye kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri alo ntituvugana n'ahandi toma na mahoro ngaho igihe isaha zibiri n'iminota itatu ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki urumva ko benshi bagaruka ko iradiyo itari kirumvikana nk'igice cyo mu buraruko n'igice kumbure cyo mu buseruko bw'igihugu alo alo agatelefone kumbure ntikamukundiye waraje ku murongo alo alo Alo munywanyi muri ahiwanyi havugwa makiyalo Urumva twebwe twashaka tuvunira kagohe ubukiranganzi bwo gutwara ibintu n'abantu Ego byifashe gute Basubire batugeragezwe kata barabe ikibazo cy'ibitoro ibitoro ego kuko ibitoro ngira bira byasubiye kuyangara ya mirongo yasubiye kugaruka ku masitasiyo eh yana byasubiye kuyangara kandi hari n'ikindi kintu hmm. kimwe nashaka mvuge kumbure ngira ngo Celeste ngira ngo ubwo bushikiranganje batumbereje ko se ubwo buraba igitoro ngira ngo nubwo butari n'agataka n'ubushikanganje bw'ubutari n'agataka ego hari n'ikindi kintu nagomba nshikirize mhm mm hariho ibintu maze iminsi mbona ku matasiyo atandukanye yego ugasanga hariho akabwe k'abantu baje kazanye amapido oriye hmm. yuko abandi abazanye amamodokari aribo batangura kuronka igitoro mhm. igitoro kigaca gitangura kuronka ako kagwe k'abantu kaba kazanye amapido ntimubaza ati abona bake twashaka dusabe ibyo bintu by'amapido bimanza bihagarara Hmm. hazohore hatangura kuronka twebwe tuba dufite amamodokari abo nabo b'amapido baze baronke mu nyuma tube twaronse hmm. kuko tuba dusanzwe tukinyotewe byo nka rero nk'akarorero ndi umutoperi hmm. mugabo ndi ko gataha n'amaguru kumva tugito uwatonze imbere ahabwe ubwa mbere ati nibaza ko akamo yateye kashikirijwe ngirango igihe isaha zibiri n'iminota icumi n'umwe ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki inimero mutwakura ko ni za zindi nyene imirongo itandatu ikaba yuguruwe kuri mwebwe mwese mushaka kugira icyo mushikirije tutashoboye kumenya canke tushobora kuba twavuze tutatumbereje neza uko byabaye na ugashobora kucuduga ariko alo isanganira alo umuntu wanyu kumbura agatelefone ntikamukundiye yaciye ava ku murongo ariko mutwakure mutumenyeshe ayo makuru tutashoboye kumenya kumbure muyatuyagire muyanayayagire n'abariko baratwumviriza kumbure nimba ari akarorero keza ko abakigire ko uburundi bashe kubandanya butera imbere ariko naho niba aragakosa canke ari ubushobora kuba atigenjeje neza nabyo biratuma uwo muntu aca ashobora kwikosora kumbure agasubira ku murongo biciye mu kiganiro ahiwanyu ahavugwa make igihe isaha zibiri n'iminota icumi n'itanu mutwakora kuri za nimero nyene mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mushobora kandi kutwakura kuri mirongo irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo icyenda na kabiri alo tuvugana n'ahandi ku bumwe ngaha amajikiriri ufatwa n'abapolisi yego bakakubwira gute bakakubwira ngo umanze hmm. ngo uzane urupapuro rwa mutaneri ukwemerera ngo ugusohora umuceri hmm. ntibata rero inama umushikiranganji w'intwaro hagati mu kuyagira ikigero ryari ari ingozi mhm. ibategeka kutabuza gutuka intara igaburira isumira iyindi mhm. ibaza ingene babyumva mhm. rero twagomba mwebwe kubera amajwi yanyu tikakure mu zo tubarizibyoye aho uri kuribariza nyene munwanyi none bamaze kugutangira waciye uwushira wawusubije inyuma canke bahabuye bawukwaka uriko ukwaka hariho urupapuro ufise rwo kwa muzitanteri mm, uhabwa na muzitanteri turashaka tubabaze yuko ibyo bintu byaba biri ku rwego rw'igihugu n'uko ari mm. intumbero y'umutumba mhm. cyane aho se kari kudiri kugira tumenye ko byogere yego byari bisanzwe byibonekeza canke mu byita ko ari bishasha ni ukuvuga bari basanzwe ababikora babikora yego ariko twese bahitanye mhm. hariho habashe hariho babashira inkwi mhm. n'abandi twe dusanzwe dukora mu ibarabara mm. ubwo uwo munsi bahitanye bose bamwe n'abakubita barakubita Ah, ah, ni ukuvuga baba bakubitwa n'ababa kugenda cyangwa baba batwaye inkera banse kugenda kubera bitwaje ko ku munsi mukuru eh. baca bakubitwa hanyuma amugaba ah, azitwaye ntacyo ntacyo baba iyi ni hadisi anganiro mandanya gukurikirana ikiganiro naho iwanyu havugwa amakaho mutwakura mukatumenyesha ayo um, tutashoboye kumenya mukanatumbireza neza kumbure aho tushobora kuba eh, twaravuze uko inkuru itari kugenda ariko atari kugaruka ku yo tuba twarashikirije alo agatelefone ngira ngo tuwinite tuciye tumugora ariko arashobora gusubira kwakura mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu alo alo tuvugana n'andi sabwe mwiriwe tuvugana n'andi Sabwe? Ngomba. ni uburenganzira bwawe ariko muratubwiraho mutumbereye. Wowe ndi ngahe? Sabwe? Mutambwe. Yego imutambu. Eh. Wa bujumbura. Eh. duga kwijama. Oh, ariko mwoduza mwoduza akajwi munwaye hariho abantu bahagurutse mhm. amatongo bakoreramo ndabona abo kubera babonye bene yo bagira baronka amafaranga eh, iyo bakora muri ayo gukoresha ibyo ntitisindi kumburengiranda batahura neza numva n'agatelefone katariko karavuga neza mutinda abantu bafise amatongo ameze gute abantu bari amaso ariko arimba iya ariko yimbike ubutare yego muri aho ngaho mutambu ku musozi burima burima eh baratanguye kwimba ubutare eh baratanguye ukura mugabo ahantu abantu babaye imyaka irenga ijana eh. habonetse abantu baza kuhiyitirira ngo barahasangiye hmm. ibyo bita bibaho ni ukuvuga ufise itongo hakaca haza uwundi muntu kubera yabonye ko kumbure bashobora guhomozibukira akaca yitirira basangiye yego aha kumbure umunyantiyeri bwarangize ariko aravuga ko ahantu bita iburima ni muri mutambu wa bujumbura ariko hagomba kwimbwa ubutare ati hariho abaca bagomba kubaca baza gusangira eh, kwiyitirira ko basangiye na bene amatungo ngira ngo ni ikibazo kumbure ubutungane bushobora kubandanya abukurikirana ikiganiro Ariko hariho ukuntu amatara ariko ararabagiza aza kubita rimwe rimwe atayongera azima. Mhm. Mm njye mbona umwe ngo butuma babizimya rwose kugira ngo ntibihave biduturirira amazu amaze kugenda arinze aza afata umwanya ungana gute gapolinari akacicika amantu nk'imisegonda ibiri mhm. agacongera akazima hmm. ugaca ubona haheze nk'iminota cumi ugaca narongera arakubise rimwe akongera akazima hmm.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 bishobotse amaradiyo yodufashe